Հրաչյա Իգլիկյան Գյումրին, Պոլոզմուկոչը եւ Երգիծական մանրապատումներ։ Բժիշկ Հակոբը Շփլեցի Հանեսի կինը ցաներ հիվանդ էր։ Դուրը դրկից հարազատներ ու բարեկամներ հավաքվել էին հիվանդին փրկելու։ Ամեն մեկը իր գիտած միջոցներ առաջարկում։ Ինչ հիվանդություն, ինչ բան, աշխենը գնացել է դաշտ, զող քաղել, խելարքոլ է գերել, թունավորվել։ Հիվանդան կողնու մեջ գալարվում էր ծանր հոգոցներ հանում եւ խնդրում շտապ կանչել ամուսնուն։ Հանիսը գյուղի ջրաղաց բանն էր։ Իսկ ջրաղացը գյուղից բավական հեռու։ Դրա համար էլ նրա հետևից ձիով էին մարդ ուղարկել։ Հանեսը, որ գալիս կնոջ վիճակը տեսնում է, վայ, ասում է, տունը սկանդվեց ու շտապ մեկնում է աղին, բժշկի հետևից։ Աղինում Հակոբ անունով մի բուժակ կար։ Գյուղում նրան բժիշկ Հակոբ էին կանչում։ Գիշերը կիսվել էր, եւ Հակոբը, որի ծնե Հավկուր էր, Հանեսի թևը բռնած ճանապարհեր ընկնում։ Երբ հասնում են գյուղի մոտերքը, Հանեսը, որ են գլխին մասխարամարտ էր, մի պահ մոռանում, թե մոռացության է տալիս կնոջ հիվանդությունը եւ սկսում բժշկի հոգու հետ խաղալ։ Մեկ է չի տեսնում, մտածում է Հակոբը։ Բերսրան մի քիչ չարչարեմ ու դիմում է բժշկին։ Բժիշկ ճան դիմացդ առու է թռի ու թռչում է։ Բժիշկ ջան, այստեղ փոսը թռի, թռչում է։ Հիմա էլ թե ջուր է, ոդկերը լեն քցի եւ այսպես միջև տուն կհասնեն։ Տուն հասնելուն պես Հակոբը գործի անցնում եւ իսկույն հիվանդը լավանում է վերկենում։ Վաղ առավոտյան բժիշկը քնից արթնանում է, Հանեսի կինը ուզում է նրա ձերքերին ջուր լցնել լվացվելու։ Բժիշկը թե հարկավոր չի տիկին, հարկավոր չի։ Ձերտամ մոդերքում ջրի արվակներ շատ կան, կգնամ կլավացվեմ։ Հանեսի կինը ամուսնուն լավ ճանաչելով եւ բժիշկի էլ հավքուր լինելը գիտենալով, իսկում գլխի է ընկնում, որ Հանեսը խեղճի գլխին օին է բերել։ Եվ խեղճալով բժիշկին Հանեսի կին ասում է. «Բժիշկ ջան, Էդ որ օրվանից բուստեցին այդ առուները, չփլեկցիկ մի պտղունս ջրի համար գլուխ են ջարդում։ Դու առուներուց ես խոսում։ Արի, արի, արի ջուր լցնեմ ձերքերիդ, ասում է կինը եւ քաշում բժշկի տևից։ Նախալ Արամը Ավտովարորդ Արամը մի օր գյուղի միջով անցնելիս մի կով է գցում մեքենայի տակ։ Գործը մտնում է դատարան։ Դատավորը դիմում է կովի տիրոջը։ Խաղակացի, ինչ պահանջ ունեք։ Խաղակացի դատավոր, կովը մորթեցինք, մեսը տեղն ու տեղը վաճառեցինք։ Հարևաններն էլ ձերք մեկնեցին։ Մի խոսքով կովի գինը դուրս եկավ։ Մեղադրյալից պահանջ չունեմ։ Արամը լսելով այդ դիմում է դատավորին։ Ես պահանջ ունեմ քաղաքացի դատավոր։ Գևո Բիցան ասաց, որ միսը վաճառել կովիկինը հանել է։ Խնդրում եմ, որոշում ընդունեք, թող կովի կաշինել ինձ վերադարձնի, չէ որ այստեղ ես էլ համակ ունեմ։ Այդ օրվանից խեղճ մարդուն կոչեցին նախալ արամ։ Կրվի Տոմս Աղապլեցի մնոյի կինը երկրորդն էր, շատ լեզվանի, խելքից էլ մի քիչ պակաս։ Մի օր մնոն վերանորոգում էր իր տան քանդված Փարիսը։ Հենց այդ միջոցին տանից դուրս է գալիս կինը եւ գորգորալով մնոյի վրա պահանջում է, որ նա գործը թողնի եւ գնա խանութ ձմերով գնելու։ Մնոն հասկացնում է կնոջը, որ մի քիչ սպասի, ինչեւ եղած ցեղը կօգտագործվի։ Կինը ավելի է ձայնը բարձրացնում, այնքան որ հարևանները դուրս են թափվում։ Մնոն տեսնելով որ կինը ձայնը չի կտրում, ասում է. «Տո շան տղի կին, հո այսօր կինոյի փոխարեն կռվի տոմս չես վերցրել»։ Բադակիչե, Օնոյի տղան չի ամուսնանում։ Ամեն կողմից հետաքրքրում էին, թե ինչու, պատճառն ինչ է։ Օնոն ոչինչ չէր կարողանում պատասխանել։ Մի օր էլ Օնոն վերջապես ողջավորված հայտարարում է, որ տղան արդեն ամուսնանում է եւ գործն էլ համարյա գլուխ է գալիս։ Ինչ է, արդեն հասնացու եք ճարել, իսկ խոսք արել եք։ Ոչ։ Աղջիկն համաձայն է։ Է, դեռ ոչ։ Աղջիկը գիտե։ Ոչ։ Բայց ինչ, զարմանում են մարդիկ։ Տղաս համաձայն է, Բադակիչ է, ասում է ունուն ու փառք տալիս Աստծուն։ Գլխին բամփե Մի օր Արտաշը փողոցով անցնելիս տեսնում է մի տարիքն առածքին ծանր ու մեծ դույլերով կարմիր աղբյուրուս ջուր է տանում։ Խեշկինը մի քանի քայլանելուց հետո դույլերը ցած է դնում, շուփուփ հոգնած ձերքերը եւ հետնել ախովախանում։ Կուրոջան, կերևա բերը ծանր է, տուր կտոր մտեղ ես էլ տանեմ, կարեկցում է Արտաշը։ Հոգնած եւ տանջահար գինը առանց որևէ խոսք ասելու դույլերն հանձնում է Արտաշին։ Սա մի քիչ տեղ տանելուց հետո զգում է, որ դոլերն իսկապես ծանր են եւ ուժասպառ կինը հազիվ թե կարողանա տեղ հասնել։ Ոստի դոլերից մեկի պարունակությունը շուռ է տալիս մայթին, մյուսինը բաժանում երկու հավասար մասի, հանձնում կնոջ եւ ասում. «Հորոս խերուն բերը թեթևացրի, դե վերցրու եւ առանց հետ նայելու գնա»։ «Ու, եդ ինչ երեցիր, բա հարսս ղաբուլ կենե»։ Տրտնջում է կենը։ «Ղաբուլ չենի, գլխին բամպերեն ճամփե»։ Մինուճար տղան Մի ջահել միամիտ ու մինուճար տղա ամուսնանում է Արտաշիտ դստեր հետ։ Հենց ամիսը դեռ չբոլորած, նորահարսում մի թամբլիկ ոսկեմազ աղջիկ է ծնում։ Խեղճ տղան ամոթի թողբո դեմքին լուր գուլխահակ աճապարում է աներոջ մոտ եւ պատմում տեղի ունեցածի մասին։ Երբ Արտաշը լսում է այդ նորությունը, լիաթոք ծիծաղում է, ապա ձերքը թփթփացնում է փեսայուսին ու ասում է. «Ա՜» Հերորդնած։ Ես էլ գիտեմ ղայդին բանի համար ես եկել։ Ես դրանց քոք ու բուսին մատաղ։ Դրանց մայրը զոքանչդ։ Ծննդաբերեց հարսանքի օրը ճերմա քողը երեսին։ Աստուն աղաչե որ նորացինն էլ նույն բախտին արժանանա։ Խաչոյի կտակը Քյավարցի խաչոն ծերացել էր, բայց խմելը շարունակում էր նույն թափով։ Մի օր էլ կնոջն ասում է. «Այ կնիկ, ինձ շատ վատ եմ զգում։ Երևում է վերջից եկել է։ Օրերս հաշվում են։ Մերոնց կան չի, բան ունեմ ասելու»։ Կինը թե մի քիչ որ քիչ խմես է, քեզ ոչինչ էլ չի պատահի։ Ինչ ես գլուխդ գցել, վատ եմ հավատեմ։ Խաչոն բանի տեղ չի դնում։ Ճիշտ են ասե, որ կնգամազը երգանե խելքը կարճ Խմերն ինչ կապ ունի վատ լինելու հետ, այ գնիկ, գնա, գնա, մերոնց կանչի, պնդում է խաչուն։ Եվ խեղճ կենը գնում կանչում է խաչոյի մտերիմ հարազատներին։ Սրանք գալիս զարմացած նայում են, նայում են խաչոյին, կողքին դրած օղու շշերն ու գողունի իրար աչքով են անում։ Լսեք իմ վերջին կամքը։ Ես ձեզի թամբե եմ անում, խոսում է հիվանդը։ Որ մեռնեմ, ընձի կտանեք կթաղեք Գյումրի քաղաքում։ Հավաքվածներին թվաց, թե իրենք նրան լավ չլսեցին, խաչոն թե «Հեչել մի զարմացեք, որ մերն եմ, դուս կտանեք կթաղեք Գյումրվա հանգստանոցում»։ Ավակ որդին թե «Այ հեր, ինչեր ես ասում է, մենք հուր Գյումրի քաղաքն ուր, լսողն ինչ կսի, հո թարջ չես քնե, մեր ապուպապերը բոլորը թաղված են ըստեղ, քավառա մեջը, չէ ու չէ» համարորեն պնդում է Հևանդը։ Դուք չեք կանա իմ խնդրանքը չհարգեք։ Ընձի պիտի Գյումրի թաղեք, վերջ։ Ախր այհալիվոր միջամուտում է կինը։ Քավարը դոր, Գյումրին դոր։ Խնամի Գևոն, որ լրությամբ լսում էր բոլորին, ծխի միջից ասում է. «Այ մարդիկ, եկեք համաձայնվենք։ Մենակ թող խաչոն parзаսի թե ինչի համար անպայման Գյումրի։ Վայ թե ըստի մի գախնիկ կա»։ Հիվանդն իր վերջին ուժերն հավաքելով ասում է. «Այ մարդ, ախր ձեզ ինչ թե ինչի է մտենց ուզում։ Հալբատ մի բան կա էլի»։ «Ախր ինչ կա, այ հեր, parзаս էլի»։ Ասեմ, ասա։ Էս մեր կողմերի սովորությունը հո գիտում եք, չէ՞։ Մերելին թաղելուց հետո, որ արաղը խմում են, մի կատ բան չեն թողնում մեջը։ Լսել եմ, որ Գյումրի հակառակը մի կում կառնեն բերաններ, մնացածը շուր կտան գերեզմանին։ Շուր տվածից մի զատ էլ հալբատինձի կհասնի, էլի։ Հմի հասկացաք։ Գևոբիձան Գյուղում կոլտնտեսության վարչության հաշվետու ժողով է։ Շրջենտրոնից ներկայացուցիչներ են եկել։ Նախագահի զեկուցումից հետո ձայնը տրվում է վարչության անդամներին, բայց ոչ ոք չի ուզում խոսել։ Անհարմար լրությունը շարունակվում է։ Նախագահը այդ վիճակից դուրս գալու համար դիմում է մի կոլտնտեսականի։ Գոնե դու խոսի, Գևոբիձա։ Չէ, ես հարմար չեմ։ Ուրիշին գտի։ Ինչու՞։ Դե որ ես խոսեմ, ճիշտ բան պիտի ասեմ, ճիշտն էլ ձեզ ձերք չի տալիս։ Ես էլ եմ զարմանում։ Մի հողագործ եսները լծած դաշտում արորով վարեանում։ Գող սալոն որոշում է նրա եսներից մեկը գողանա։ Նա իր որդուն Նազարին հանում կանգնեցնում է դիմացի քարափի գլխին եւ պատվիրում է 3 անգամ բարձրաձայն գոռալ. Ես զարմանում եմ, ես զարմանում եմ, ես զարմանում եմ։ Երբ ձայնը հասնում է գյուղոս հողականջին, սա մաճը թողնում, ճիպոտն առնում է քայլերն ուղում քարափի կողմը։ Սալոն, որ սալո պահը դուրս է թռչում թաքստոցից, արցակում եսներից մեկը եւ քշում բլրի ետևը։ Միամի թողագործը մոտենում է Նազարին եւ հարցնում է. «Ախպեր ջան, հարցնել ամոթ չլինի։ Էդ ինչի վրա ես զարմանում»։ «Է, ես զարմանում եմ, թե դու ինչպես ես թակ եզդով վարանում»։ Գյուղացին հետ է նայում եւ ինչ տեսնի, որ իրոք հարորին մոտ մի հատ ես է կանգնած։ Էստեղ խեղճ մարդն ինքն էլ է բացականչում։ Ես զարմանում եմ, զարմանում եմ։ Ահա